Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 24, 1118 Nahalal bilang ika-isang daan anim na put isa na banal na papa si Giovanni Coniolo ng Gaita bilang si Pope Gelasius II. Sa kanyang panunungkulan nilusob ang Basilika ng Lateran – Inaresto naman siya ng rebelding si Sensio Frangipani habang nagmimisa at ikinulong. Nagalaya siya matapos ng ilang buwan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang manlalakbay ng mga banal na lugar. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.